Ketvirtas skirsnis. Yra penki dideli neiškumai, ramiai pasakė daktaras, tarsi aukštos sienos sienų viduje. Nesupraskite manęs klaidingai. Nebejoju, kad tai padarė Breinas. Jo pabėgimas, manau, tai įrodo. Bet kaip jis tai padarė? Pirmas neiškumas. Kam žmogui žudyti kitą žmogų didžiuliu kardu – kai beveik gali nužudyti kišeniniu peiliuku ir įsidėti jį atgal į kišenę. Antras neiškumas. Kodėl nebuvo jokio triukšmo ar riksmo? Nejaugi vyriškis išvydęs besiartinantį žmogų, mosikuojantį riestų rytietiškų kardų, taip jau ir tylės. Trečias neiškumas. Tarnas visą vakarą saugoja priekinės duris. Į Valenteno sodą net žiurkiai pro niekur neprasmuko. Kaipgi nužudytasis žmogus pateko į sodą – Ketvirtas neiškumas, kai Breinas esant toms pačioms sąlygoms išsigavo iš sodo. O penktasis paklausė Nilas, nukreipė žvilgsnį į anglų kunigą, kuris takeliu lietai ėjo jos. Smulkmina, atsakė daktaras, bet manau, kad gana keista. Kai pirmą kartą pamačiau, kaip nukirsta galva, pamaniau, jog žudiko smokta gal daugiau negu kartą, bet apžiūrėjęs kūną radau daug įpjovų kakle. Kitaip sakant, įkirtimai padaryti po to, kai galva jau buvo nuleikusi. Nejaugi Breinas taip velniškai nekentė savo priešo, kad dar kapojo jo kūną mėnesienoje. Siaubinga, pasakė O'Brienas ir krūptelėjo. Kol jie kalbėjosi, prie jų priejo Braunas, mažasis kuningas ir drovi palaukiai, kol jie baigs kalbėtis. Paskui nerištingai tarė. Atsiprašau, kad pertrauksiu, bet esu pasiūstas pasakyti jums naujieną. Naujiena, pakartojo Saimenas, gana skausmingai žiūrėdamas į jį pro akinius. Taip, atleiskite, pasakė tėvas Braunas švelniai. Žinote, įvyko dar viena žmogžudystė. Abu vyrai pašoko nuo suolo, šis net susiubavo. O dar keiščiau, kalbėjo kunigas, įsmeigęs blausų žvilgsnį į rododendrus, kad žmogžudystė tos pačios bjaurios rūšies, dar vienas galvos nukirtimas – rasta antra kraujais paplūdusi galva upėje, už kelių jardų nuo Breino kelio į Paryžių. Taigi jie mano, kad jis, o dangaus, sušuko Brainas, nejaugi Breinas maniakas? Yra amerikietiška vendeta, ramiai pasakė kuningas, paskui pridūrė, jie nori, kad ateitumėte į biblioteką ir apžiūrėtumėte ją. Vadas O'Brienas nuėjo paskui kitus į kvotą, jausdamas šleikštulį – Kaip kareivis jis bjaurėjusi visomis šitomis slaptomis skerdinėmis, kada pagaliau šie ekstravagantiški amputavimai liausis, iš pradžių nukirsta viena galva, paskui kita, šiuo atveju, jis karčiai tarė savo, patarliai, kad dvi galvos geriau nei viena, neteisinga. Eidamas per kabinetą jis vos nesusviravo nuo pritrenkiančio sutapimo. Ant valanteno stalo gulėjo spalvota, trečios krauju pasrausios galvos nuotrauka. Ir tai buvo paties Valentino galva. Dar kartą pasižiūrėjęs, jis pamatė, kad tai tik nacionalistų laikraštis Giljotina, kuris kiekvieną savaitę vaizduodavo vieną iš savo politinių oponentų išversomis akimis ir iškreiptais veido bruožais tuoj po egzekucijos. Mat Valentinas buvo garsus antiklerikalas. Jame viskas sukilo prieš didįjį intelekto brutalumą, kuris būdingas tik tai Prancūzijai. Jis suvokė Paryžių kaip visumą, pradedant gotikos bažnyčiamis ir baigiant didžiulėmis karikatūromis laikraščiuose. Jis prisiminė gigantišką revoliucijos pašaipą, matė visą miestą kaip vieną bjaurę visumą, pradedant krovino eskizu gulinčio ant valantenų stalo ir baigiant tūkstančiais lietvamždžių, kur didysis velnis rodo dantis ant Dievo motinos katedros. Biblioteka buvo ilga, žema ir tamsi. Šviesa ją sklido tik pro žemų žuolaido apačią ir tebeturėjo rausvą ryto atspalvį. Valantenas ir jo tarnas Aivenas laukė jų prie aukštesniojo nuo žalnaus stalo galo, ant kurio gulėjo baisus palaikai, prieblandoje atrodantis milžiniški. Didelė juoda figūra ir geltonas soderasto žmogaus veidas buvo beveik nepasikeitęs. Antroji galva, išgriepta tą rytą upėje tarp nendrių, gulėjo šalia palaikų, nuo jos tebelašė vanduo. Valanteno žmonės tebeieškojo antrojo lavono, kuris buvo manoma turėtų iškilti. Tėvas Braunas, kuris atrodė toli gražu netoks jautrus kaip O'Brienas, priejo prie antrosios galvos ir atidžiai ją apžiūrėjo. Tai buvo nieka daugiau kaip kuokštas šlapių žilų plaukų – raudonoje lygioje ryto šviesoje. Veidas, kuris atrodė bjaurus, narausintas ir galbūt nusikaltėliško tipo, buvo smarkiai apdaužytas medžių ir akmenų, kol galva plūdurėvo vandenyje. Labas rytas, Vadio O'Brienai, pasisveikino Valantanas nuoširdžiai. Manau, girdėjote apie paskutinį Breino skerdinių eksperimentą – Tėvas Braunas tebe buvo palinkęs virš žilaplaukiais galvos ir nepakeldamas akių tarė, manau nebejotina, kad ir šią galvą nukirto Breinas. Taip, tai savaime suprantama, pasakė Valentinas, susikišęs rankas į kišenės. Nužudyta tokiu pat būdu, kaip ir pirmą kartą. Galva rasta tik už kelių jardų nuo pirmosios ir nukirsta to pačiu ginklu, kurį, kaip žinoma, jis išsinešė. Taip, taip, žinau, atsakė tėvas Braunas nuolankiai. Ir žinote, vis dėlto abejoju, ar Breinas galėjo nukirsti šią galvą. Kodėlgi ne? Rimtai paklausė daktaras Aimenas. Klausykit, daktarė, pasakė Braunas, pakeldamas galvą ir mirksėdamas. Ar gali žmogus nukirsti savo paties galvą? Nežinau. O Brainas pajuto, kaip pamišęs pasaulį su trenksmu griūvą bet daktaras vikriai prišoko ir atmetė šlapius žilus plaukus. Taip, tai be abejonės breinas, ramiai pasakė kunigas, jo kairiai ausy buvo kaip tik šitas randelis. Detektyvas jau kurį laiką nenuleidęs nuo kunigo blizgančių akių, pravėrė keistai sukastą burną ir piktai tarė. Atrodo, jūs daug apie jį žinote, tėve Braunai. Žinau, paprastai atsakė tėvas Braunas, Aš bendravau su juo jau keletas savaičių. Jis ketino prisijungti prie mūsų bažnyčios. Valanteno akysė sužybo fanatiškos kibirkštėlis. Sugniaužęs kumščius, jis prisertino prie Brauno. O gal, suriko jis pašaipiai, gal jis dar ketino palikti visus savo pinigus jūsų bažnyčiai? Gal ir ketino, vangiai atsakė Braunas. Visai gali būti. Tokiu atveju sušuko Valantenas piktai šipsodamasis – jūs iš tiesų galite daug apie jį žinoti, apie jo gyvenimą ir apie jo... Vadas O'Brienas suspaudė Valentano ranką. Baikit tas šmeižikiškas nesąmonės, Valentanai, pasakė jis. Kitaip vėl gali būti paleistas į darbą kardas. Bet Valentanas, kunigui nuo jo neatitraukus įdėmą žvilgsniu, jau buvo atsipeikėjęs. Na, pasakė jis trumpai, žmonių asmeninė nuomonė gali palaukti. Jums, žindelmenai, tebe galioja pažadas neišeiti. Jūs turite patys paklusti ir priversti vienas kitą paklusti. Aivenas pasakys, jei norėsite ko daugiau sužinoti, aš einu dirbti, raportuosiu vyresnybei. Ilgiau to slėpti nebegalima. Rašysiu kabinete, jei bus kokių naujienų. Ar dar yra kokių nors naujienų, Aivenai? paklausė daktaras Aimenas, kai policijos viršininkas išžingsniavo iš kambario Manau, kad tik tai vienas dalykas, serė, atsakė Ivenas, suraukė savo seną pilką veidą, bet savo ruoštų tai taip pat svarbu. Štai tas senis, kurį radot pievoje, ir jis be jokios pagarbos parodė į didelį juodą lavoną su geltona galva, mes vis dėlto sužinojome, kas jis toks. Tikrai nustebęs sušuko daktaras. Ir kas jis toks? Tai Arnoldas Bekeris, pasakė detektyvo tarnas. Nors turėjo daugybę slapyvardžių. Tas sukčias visur klajojo, yra žinoma, kad buvęs ir Amerikoje, štai ten Breinas ir bus su juo susidūręs. Mes beveik neturėjome su jo reikalų, nes veikė daugiausia Vokietijoje. Žinoma, mes susisiekėme su vokiečių policija, bet gana keista, mes turėjome daug reikalų su jo broliu, dvyniu, Luisu Bekeriu. Tiesą sakant, Kaip tik vakar radom reikalą nukirsti jam galvą. Taip, džentelmenai, tai negeras dalykas, bet kai pamačiau tą vyruką gulinti pievoje, buvau laimingiausias. Jei nebūčiau matęs savo paties akimis, kaip Luisas Bekeris buvo giliotinuotas, būčiau prisiekęs, kad tai Luisas Bekeris guli žiolėje. Paskui, žinoma, prisiminiu jo brolį dvynį Vokietijoje ir logiškai išplaukė. Aivenas liovėsi aiškinės, Dėl paprasčiausios priežasties niekas jo nebesiklausė. Vadas ir daktaras poksojo į tėvą Brauną, kuris buvo pašaukęs ant kojų ir stipriai suspaudęs milkinius, kaip žmogus, kuris pajuto staigų ir siaubingą skausmą. Liaukitės, liaukitės, liaukitės, kalbėję, šaukiais, nutilkit minutę, nes suvokiu tik pusę, gal Dievas suteiks man jėgų, gal mano protas pasistengs ir aš suvoksiu viską, o dangau, padėk man, Man juk taip sekdavosi mąstyti, kažkada atpasakodavau bet kurį puslapį iš to mokviniečio. Ar mano galva plyš, ar ji suvoks. Aš suvokiu pusę, suvokiu tik pusę. Jis susėmė galvą rankomis ir stovėjo nejudėdamas, kankinamas minčių ar maldos, tuo tarpu kiti trys tebespoksojo į šį paskutinį dienos stebuklą. Kai tėvas Braunas atitraukė rankas nuo veido, jis buvo visai žvalus ir rimtas kaip vaikas. Jis giliai atsiduso ir tarė, išsiaiškinkime ir baikime tai, kuo greičiau. Štai greičiausias būdas atskleisti tiesą. Jis pasisuko į daktarą. Daktarė Saimenai tarė jis, jūs turite protingą galvą. Girdėjau, kad jūs šį rytą pateikėt penkis sunkiausius klausimus dėl žmogžudystės. Tad jei dabar vėl pakartosit klausimus, aš į juos atsakysiu. Iš nuostabos ir abejonės, Saimeno pensnė nukreita nuo nosies, bet jis atsiliepė iš karto. Taigi, žinote, pirmasis klausimas toks. Kodėl žmogus turėtų žudyti kitą žmogų didžiuliu kardu, kai gali nužudyti durklų? Durklų galvos nenukirsi, remiai atsakė Braunas, o šiai žmogžudystėj absoliučiai būtina buvo nukirsti galvą. Kodėl, paklausė susidomėjęs O'Brienas, Kitas klausimas, tarė tėvas Braunas. Na, kodėlgi žmogus net nesuriko, paklausė daktaras. Kardai sodose be abejonės neįprastas dalykas. Šakelis, liūdnai pasakė kuningas, ir pasisuko į langą, kuris buvo mirties scenos liudininkas. Niekas nepagalvojo apie šakeles. Kogi joms gulėti ant tos pievos? Pažiūrėkite ją. Taip tolino bet kurio medžio. Jos nenulauštos, bet nukirstos. Žudikas rodė savo priešai tam tikrus triukus, kaip moka kardu perkirsti šakelę ore ar panašiai. Paskui, kai priešas pasilenkė pasižiūrėti rezultato, čiakšt ir galva nulekė. Na, pasakė daktaras, tai atrodo gana įtikinamai. Bet kiti du mano klausimai, bet kas suglumins? Kuningas tebestovėjo kritiškai žiūrėdamas pro langą ir laukė. Jūs žinote, kad visas sodas buvo tiesiog hermetiškai uždarytas, kaip nepraleidžiantis oro kambarys, tarė daktaras. Tad kaip nepažįstamasis pateko į sodą, neatsigręžęs mažasis kuningas atsakė, sode niekad nei nebuvo jokio nepažįstamojo. Stojo tyla. Paskui staiga įtampą nutraukė beveik vaikiškas kekenimas – Aivenas atvirai nusišaipė iš Brauno pastabos absurdiškumo. O, sušuko jis, vadinasi mes neatvilkom didžiulio stambaus lavono vakar vakare ir nepaguldėm ant sofos, ir jis neatėjo į sūdą. Neatėjo į sūdą, pakartojo Braunas susimaščiusiai. Ne, ne visiškai. Po velnių, sušukas Saimenas, žmogus arba ateina į sūdą, arba ne. Nebūtinai, pasakė kunigas su šypsenėlė. Koks kitas klausimas, daktarė? Jūs tikriausiai ligonis, sušuko daktaras Aimenas. Bet štai paskutinis klausimas, jei norite. Kaip Breinas išėjo iš sodo? Jis neišėjo iš sodo, pasakė kuningas tebežiūrėdamas pro langą. Neišėjo iš sodo, užsidegė pykčiaus Saimenas. Ne visiškai, atsakė tėvas Braunas. Saimenas įsiutęs drebėjo. Tai buvo nelogiška. Žmogus išeina iš sodo arba neišeina, sušuko jis. Ne visuomet, tarė tėvas Braunas. Daktaras Emenas nekantriai pašoko ant kaujų. Aš neturiu laiko tokioms beprasmiškoms kalboms, sušuko jis piktai. Jei negalite suprasti žmogaus buvimo vienoje sienos pusėje arba kitoje, aš toliau jūsų nevarginsiu. Daktarė, tarė kuningas labai ramiai, mes visuomet labai maloniai sutarim. O jei taip, tai senos draugystės vardan, imkite ir pateikite man penktąjį klausimą. Nekantrusis Saimenas atsisėdo į kėdę prie durų ir trumpai tarė – Galva nuo pečių nukirsta labai keistai. Atrodo, kad tai padaryta po mirties. Taip, nejudėdamas atsakė kuningas. Tai buvo padaryta specialiai, kad jūs apsiriktumėte. Taip ir atsitiko. Tai buvo padaryta, kad jūs nebejotumėte, jog galva priklausė tam kūnui. O Briano vaizduotėje iškilo pabaisos, kentaurai rundinys, ištisas chaosas, kurį sukėlė tik nenatūrali žmogaus fantazija – balsas, senesnis negu jo protėvių, tas išnipždėjo jam jausi. Saugokis jaubingo sodo, kuriame auga medis, nokinas, dviguba vaisio, venk piktojo sodo, kur mirė žmogus su dviem galvomis. Ir vis dėlto, nors trukdė šie gėdingų simboliškų pavidalų atspindžiai jo airiškoje sieloje, su prancūzėjas protas buvo budrus. Jis, kaip ir visi kiti, atidžiai ir nepatikliai stebėjo senąjį kunigą. Tėvas Braunas galiausiai apsigrėžė ir dabar stovėjo priešais langą, o veidas skendėjo šešėlėje, bet net ir tame šešėlėje buvo matyti, kad jis išbalės kaip drobiai ir vis dėlto prabilo protingai, tarsi pasaulyje neegzistuotų vaiduokliai. Džentelmenai, tarė jis, sodė jūs suradote ne nepažįstamojo Bekkerio lavoną. Jokio nepažįstamo lavono sodė jūs neradot priešindamasis daktaro Saimino racionalizmui, tebe tvirtino, kad Bekeris dalyvavo tik iš dalies. Pažvelkite čia, jis parodė į didžiulį paslaptingą lavoną. Jūs niekad gyvenime neregėjote šio žmogaus. Ar kada matėt jį? Jis skubiai nurideno pliką geltoną nepažįstamoje galvą į šoną, o jos vietoje padėjo žiląją. Ir štai ištisas, sujungtas, gulėjo, Julijus K. Breinas. Žudikas, kalbėjo ramiai Braunas, nukirto savo priešo galvą ir numetė kardą toliau už sienos, bet jis buvo pernelyg protingas, kad išmestų tik tai kardą. Jis per sieną išmetė ir galvą. Paskui jam užteko padėti prie lavono kitą galvą ir jūs visi įsivaizdavote absoliučiai naują žmogų. Padėti kitą galvą – Išplėtęs akis sušuko Brainas. Kokią kitą galvą? Juk galvos neauga soden krūmų, ar ne? Ne, dusliai pasakė tėvas Braunas, žiūrėdamas į savo batus. Yra tik viena vieta, kurios auga – giliotinos krepšyje, šalia kurio Aristidas Valantanas, policijos viršininkas, stovėjo mažiau negu valandą prieš žmogžudystę. Mano draugai, prieš sudorodami mane – pasiklausykite dar minutėlę. Valantenas yra sažiningas žmogus, jei ėjimą iš proto dėl ginčitino tikslo vadinsime sažiningumu. Bet ar jūs kada nors jo šaltose, pilkose akise įžiūrėjote, kad jis pamišęs? Jis bet ką, bet ką padarytų, kad sulaužytų tai, ką vadina kryžiaus prietarais. Jis dėl to kovojo, badavo, o dabar dėl to nužudė. Pašėlę Breino milijonai iki šioliai buvo išmėtyti tarp daugelio sektų ir jie mažai turėjo reikšmės balansui. Bet Valantenas nugirdo gandą, kad Breinas, kaip didelį dauguma lengvabūdžių skeptikų, linksta mūsų pusin, o tai jau buvo visai kitas dalykas. Breinas apipils pinigais nualintą linkusią peštis Prancūzijos bažnyčią, parems šešis nacionalistų laikraščius, tokius kaip Giljotina. Mūšis jam buvo neišvengiamas ir fanatikas užsidegė norų surizikuoti. Jis ryžosi sunaikinti milijonierių ir tai padarė taip, kaip ir galima buvo tikėtis iš didžiausio detektyvo, kuris įvykdo savo vienintelį nusikaltimą. Kokia nors kriminologinė dingstimi jis paėmė nukirstą Bekerio galvą ir parsinešė ją namo savo tarnybinėme lagaminėlėje. Paskutinį kartą susiginčijo su Breinu, to ginčio pabaigos lordas galavėjus nenugirdo, Nepavykus nuginčyti, nusivedė Breiną į sodą, iš kurio niekas negali ištrūkti, pakalbėjo apie efektavimo meną, panaudojo šakeles ir kardą iliustracijai ir Spranduotasis Aivenas pašoko, kvaily tu, suspėgė jis, eisi dabar pas mano šeimininką, kai paimsiu tave už... Aš ten ir pats ketinu eiti, sunkiai pasakė Braunas, paprašysiu atlikti išpažinti ir visą kitą. Su vargšu Braunu, kaip kokiu įkaitu ar rauka prieš akiją, visi puolė į Valenteno kabinetą, kuriame buvo visai tylu. Didysis detektyvas – Sėdėjo prie stalo, matyt pernelyg užsėjęs, kad išgirstų jų triukšmingą įsiveržimą. Jis taptelėjo, paskui tiesiai ir elegantišką Valanteno nugarą paskatino daktarą staiga pulti priekin. Jis pamatė mažytę dėžutę tablečių prie Valanteno alkūnės, o jis pats sėdėjo kėdėje negyvas. Jo veidas buvo daug išdidesnis negu katono. keisti žingsniai. Jei sutiksite rinktinio klubo 12 prisiekusių žvėjų narį, įeinantį į Vernono viešbutį kasmetiniais klubo vakarienis, tai jam nusivilkus paltą pastebėsite, kad jo frakas žalės, o ne juodas. Jei, sakysim, jums užteko drąsos kreiptis į tokį žmogų, Paklausite jį, kodėl taip yra, jis tikriausiai atsakys, kad nenori būti supainiotas su padavėju. Tada jūs pasitrauksite pritrenktas, bet liks paslaptis vis dar neatskleista ir istorija verta papasakoti. Jei jūs sutiktumėt malonų, stropų mažą kunigą pavardę Braunas ir paklaustumėt, kas jo nuomonė labiausiai pasisekė jam gyvenime, jis tikriausiai atsakytų, kad apskritai geriausiai jam pavyko Vernono viešbutyje, kuris sutrukdė įvykti nusikaltimui ir galbūt išgelbėjo sielą vien dėl to, kad įsiklausė į žingsnius koridoriuje. Galbūt jis truputėlį didžiuojasi tuo nuostabiu fantastišku savo atspėjimu ir veikiausiai gali papasakoti. Bet kadangi visai neįtikėtina, jog socialinėme pasaulyje pakilsite taip aukštai, kad užeisite į dvylika prisiekusių žvėjų, arba kada nors nusirisite taip žemai į padugnes, kad sutiktumėte tėvą Brauną, tai, ko gero, niekada neišgirsite tos istorijos, jeigu jos nepapasakosiu. Vernono viešbutis, kuriame dvylika prisiekusių žvėjų rengdavo savo metinę vakarienę, buvo įstaiga galinti egzistuoti tik tai oligarchinėje visuomenėje – kur beveik kraustamasi iš proto dėl gero tono. Ji pelnėsi ne pritraukdama žmonės, bet atstumdama juos. Plutokratinėje visuomenėje prekybininkai tampa pakankamai sukti ir rafinuotesni už savo klientus. Jie samoningai sudaro sunkumus, kad jų pasiturintys ir paėlisė klientai galėtų leisti pinigus, nugalėdami juos. Jei Londone egzistuotų madingas viešbutis, į kurį negalėtų įeiti jog žmogus, žemesnis negu šešių pėdų, visuomenė organizuotų vakarus šešių pėdų žmonėms. Jei egzistuotų brangus restoranas, kuris vien dėl savininko užgaidos būtų atidarytas tik tai ketvirtadienio popietę, jis būtų perpildytas ketvirtadienio popietę. Vernono viešbutis buvo tarsi atsitiktinai prigludęs skvero kampe – aristokratinėje Londono dalyje. Jis buvo nedidelis ir labai nepatogus. Tie jo nepatogumai buvo laikomi sieną, ginančią tam tikrą klasę. Vienas nepatogumas turėjo ypač svarbę reikšmę. Vienu metu restorane galėjo pietauti tik tai 24 žmonės. Vienintelis didelis pietų stalas buvo garsusis teraso stalas, kuris stovėjo atviroje verandoje, atsuktoje į vieną iš puikiausių senų Londono sodų. Taigi, net tomis 24 vietomis prie šio stalo buvo galima naudotis tik tai tada, kai šilta. Dėl to šis restoranas buvo dar labiau geidžiamas. Viešbučio savininkas buvo žydas, vardu Liveris – kuris susikrovė beveik milijoną pelno iš to, kad į viešbutį būdavo sunku patekti. Žinoma, ir patarnavimas čia buvo pats rafinočiausias. Iš tiesų, gėrimai ir valgiai buvo puikus kaip Europos, o tarnų manieros tiksliai atitiko anglo aristokratijos reikalavimus. Savininkas pažinojo visus padavėjus kaip penkis savo rankos pirštus. Jų buvo tik tai penkiolika. Daug lengviau buvo tapti parlamento nariu, negu to viešbučio padavėjų. Kiekvienas padavėjas buvo išėjęs tylėjimo ir paklusnumo kursą ir buvo išmuštruotas kaip tikro džentelmeno tarnas. Ir iš tiesų, paprastai, vieną pietaujantį džentelmeną aptarnaudavo vienas padavėjas. Dvylikos prisiekusių žvėjų klubas nebūtų sutikęs pietauti jokioje kitoje vietoje, išskyrų šią, nes primiktinai reikalavo prašmatnaus nuošalumo. Klubo narius būtų visiškai nuliūdinusi net mintis, kad bet kuris kitas klubas pietauja tame pačiame pastate. Savo kasmetiniais vakarienės proga žvėjai turėjo įprotį tartum būtų privačiame name naudoti visas savo brangenybės, ypač garsų jį, peilių ir šakučių žuvims valgyti komplektą klubo relikviją. Visi peiliai ir šakutės buvo žuvies formos, sidabriniai, o rankinas puošė dideli perlai. Šiais peiliais ir šakutėmis visuomet būdavo valgoma žuvis, o žuvis visuomet būdavo pats nuostabiausias patiekalas toje didingoje puotoje. Draugija turėjo labai daug apeigų ir ritualų, bet neturėjo istorijos ir neturėjo tikslo, štai čia ir glūdėjo jos aristokratiškumas. Kad būtum vieno iš dvyliko žvėjų, ypač didelių nuopilnų nereikėjo, jei nepriklausytum tam tikram sluoksniui esmenų, niekad net nebūtum išgirdęs apie juos. Klubas egzistavo jau 12 metų. Jo prezidentas buvo misteris Orlis, o viceprezidentas Česterio Hercogas. Jei aš bent iš dalies perteikiau šio neprieinamo viešbočio atmosferą, skaitytojas gali pajusti natūralią nuostabą, kaip, kokiu būdu sužinojo apie jį aš. Ir gali netgi spėlioti, kaipgi toks eilinis žmogus, kaip mano draugas tėvas Braunas, atsidūrė toje auksinėje galerijoje. Atsakysiu paprastai ir netgi banaliai. Pasaulyje yra labai senas maištininkas ir demagogas – kuris e, laužiasi į rafinuočiausios prieglopščius su siaubinga informacija, kad visi žmonės yra broliai ir kur tik tas pasaulio lygintojas keliavo savo baltų arklių, tėvas Braunas laikė savo pareigą sekti jam iš paskos. Vieną iš padavėjų italą tą popietį ištiko apopleksijos priepolis ir jo darbdaviai žydas, nors kiek stebėdamasis tokiais prietarais, sutiko pakviesti artimiausią katalikų kunigą – kokias nuodėmės padavėjas išpažino tėvui Braunui, mūsų tai neliečia, dėl tos paprasčiausias priežasties, kad tėvas Braunas pasiliko ją savo, bet matyt prireikė parašyti raštelį ar paaiškinimą, pranešti kokią žinę ar atitaisyti skriaudą.